طيب بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله نكمل هذا الباب اي باب هو التطير التطير اه ما جاء في التطير ايوه نعم ما هو الفهل طيب وما هو بالضبط الكلام الطيب الذي كلمات طيبة نعم هل يسلم أحد من التطير هل يسلم أحد من التطير لا لا يسلم لكن كيف نزيله بالتوكل نزيل التطير بالتوكل توكل الله ونتقدم نعم طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الدليل السابع ولأحمد من حديث ابن عمر قال ومن ردته التيره عن حاجته فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا تير إلا تيرك ولا إله غيرك Donc, l'imam Ahmed a rapporté selon Abdullah ibn Amr que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Je sais pas si c'est marfou ou c'est... un, un athar, pas préciser. يخي من حديث ابن عمرو كانه مرفوع على كلين الألباني l'a authentifié donc il a dit celui dont le tiara le repousse de son projet il a- l'aura déjà associé il aura fait du shirk D'accord quelqu'un qui voulait entreprendre quelque chose et après il a fait preuve de mauvais augure, mauvais présage, et là pour donner à cause de ça, Et ils ont dit, et c'est quoi l'explication de cela Parce que celui qui s'est arrivé, comment est-ce que cela Il a dit, qu'ils disent, oh Allah, pas de bien ce n'est ton bien, et pas de tiara à part le tien, et nulle divinité en dehors de toi. Mais normalement, la vie du Sheikh Akbar, il doit faire la shahada. Adab al-Mafroud, celui qui fait du Sheikh Akbar, tombe dans la ridda pour rentrer en islam il faut la shahada donc هذا هو. donc il a fait du shirk لماذا لانه جعل سببا ما ليس بسبب جعل سببا ما ليس بسبب ça c'est le shirk mais à la base c'est un sabab parce qu'il n'en est pas un c'est le shirk asghar on avait dit c'est le shirk asghar par contre celui qui fait de ce signe un sabab en lui-même tiara un sabab en lui-même lui il offre du shirk akbar كالتفصيل السابع نفسه il pense que par exemple telle chose qui est arrivée c'est pas là qu'on a fait un signe et cette chose-là est intentionnelle en en lui-même qui indique qu'il y aura un mal même Tom donc là c'est du shirk akbar qu'il aura fait يقول في شرح الكلمات أرادته أي منعه qu'il aura repoussé qui l'aura empêché de faire ce qu'il a à faire التيارة هي التشاؤم بما يسمع أو يرى التيارة c'est le fait de faire un mauvais présage avec une chose qu'on entend ou qu'on voit عن حاجته أي أعرض الذي عزم عليه ça le repousse à accomplir son projet فقد أشرك أي أتى شركا حيث اعتقد أن لما تطير به تأثيرا في الخير والشر Il a fait du shirk parce qu'il aura eu pour croyance que ce que le tiers aura apporté apportera un bien ou un mal. en lui-même. En lui-même. Et s'il dit que c'est signe qui a la fait, là c'est Asghar. La khayr illa khayruk. Ay la yurja al khayr illa mink. Douna min siwak. Donc, pas de bien dans ton bien, c'est-à-dire qu'on n'espère aucun bien si de toi. On n'espère aucun bien si ce n'est de toi. La tiara ila tiaruk. Ay at-tayr mulkuk La yati bi khayl wa la yadfa sharran. Donc, nul taïr à part le tien, c'est-à-dire que quoi En fait, le taïr, c'est toi qui l'a créé. Il est ta créature. Donc, ce taïr en lui-même ne repousse aucun mal, il n'apportera aucun bien. C'est toi qui vas repousser le mal, c'est toi qui vas apporter un bien. Allah wa tawakkul. يقول في الشهر الإجمالي يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم donc c'est حديث مرفوع في حديث في هذا الحديث أن من منعه تشاؤم عن المذي فيما يعتزم فإنه قد أتى نوعا من الشرك ولما سأله والصحابة عن كفارة ذلك الإثم الكبير أرشدهم إلى هذه العبارات الكريمة في الحديث التي تضمن تفويض الأمر إلى الله ونفي القدرة عن من سواه النبي صلى الله عليه وسلم nous informe que celui qui aura délaissé ce qu'il avait entrepris comme projet à cause du tasha'um, c'est-à-dire le pessimisme dû au tira, tatayur, aura fait du shirk. Et lorsque les sahaba ont demandé c'est quoi, comment expliquer pour ceux qui ont agi de la sorte, il leur a appris est kalimat. Ay Allahumma la khayr illa khayruk wa la tiyara illa tiyaruk wa la ilaha ghayruk. Ma mana Allahumma Allahumma ça veut dire quoi Allahumma Hatta bil arabi. Ya Allah. Naam. Allahumma ya Allah. انما النداء يا جويل لم في اخر كلمه فقلت اللهم اصلا ويا الله او الله لا هذا سي ما علف هذا هذا في سمع الله لمن حمده اما اللهم استجيب انا ما اعرف لكن في معنى دعاء يعني نداء الله النداء الى الله يتضمن طلب استجابة في الغالب يحصل له هذا يعني c'est ça le but c'est de l'appeler pour lui demander الفوائد إثبات شرك من ردته التيرة عن حاجته cela affirme le shirk de celui qui aura été repoussé par son tiara قبول توبة المشرك que le mushrik donc là il vise shirk akbar que sa tauba elle est acceptée. Allah يغفر الذنوب جميعا المشرك من سد الشرك اكبر في التوبه مقبول ثالثا الارشاد الى ما يقول من ابتلي بالتطير là ça indique qu'est-ce que doit dire celui qui était atteint de tiara de tayyur رابعا ان الخير والشر مقدر من الله le bien et le mal sont prédestinés que par Allah مناسبة الحديث الباب والتوحيد le rapport du hadith par rapport au chapitre et son lien avec le tawhid حيث دل الحديث على شرك من ردته التيرة عن المذي في حاجته ce hadith qu'est-ce qu'il indique le shirk commis par celui qui aura délaissé ce qu'il avait entrepris à cause du tiara il aura fait du shirk il aura fait du shirk et on a déjà dit ça peut être akbar ou asghar voilà. mais dans le hadith كان يقصد الاكبر والله تعالى اعلم طيب ثم في الدليل الثامن واخر من هذا الباب قال وله له من من حديث الفضل بن العباس فضل بن العباس واخو ابن عباس عبد الله بن عباس اخوه الكبير son grand frère انما التيره ما امضاك او ردك il a dit التيره c'est ce qui t'aura permis de continuer ou alors qui t'aura repoussé là il va faire un tambi une chose qu'on n'a pas cité la dernière fois dans le ders, qui est un point important. Que le tiara qui, qui apporte à faire du khayr rentre dans le chèque également. À quel moment Quand ce khayr, tu ne remets pas à Allah, mais tu le remets à ce tiara. C'est-à-dire on a parlé de kalimat tayyiba qui encourage. هذا شرطا أن يكون الحث والتقدم al tawakkul. La chose que tu vas entreprendre, par exemple, tu t'es découragé, on t'a remotivé, il y en a parlé par rapport à dire du, rappel d'Allah. on ça revient à ça, mais bien préciser que pour que ce, fa'l soit mahmoud, faut que la personne qui a été motivée par une parole, cette motivation soit bâtie sur le tawakkul. Pas sur l'acte, le en lui-même. ما يعتمد على ما قيل له مباشرة فقط الكلام فقط عبارة عن يعني ذكر تذكير ça rappelle en fait c'est l'inverse du tiara tiara la personne à cause de ce qu'elle voit à cause de ce qu'elle voit comme mauvais signe qu'elle entend elle abandonne et bien là c'est pareil une chose qu'elle va voir qui lui part comme un bien elle va agir D'accord quelqu'un a vu euh, euh, comment dirais-je Il a vu une personne réussir euh, un projet en particulier. D'accord et eh bien lui dit, moi aussi, je vais le faire pour réussir, parce que lui, il a réussi. La réussite de l'autre, d'accord Il va faire en sorte que ce que l'autre a fait, qui lui a accordé la réussite, et eh bien lui aussi. Sans remettre cela à Allah hein? Pour ce qui a incité un tel à agir, eh bien ça ça lui aussi à agir, sans que cela revienne à Allah. Donc il aura fait de l'acte cette personne soit un sabab que Allah aura fait. Et ça, si jamais il en son, son affaire à Allah, ma mouche qui a fait à Allah. Ou soit alors il va dire que ça en lui-même, comme par exemple, euh, un exemple à part, un médicament. Un Tobim, un salène, un ça, aura prescrit un médicament à quelqu'un qui était malade et sera abouti. Et donc tu vas dire, par ce médecin et par ce médicament-là, alors moi aussi je vais guérir. D'accord Par exemple. ça va le motiver à soigner, parce qu'il est malade sans remettre cela à Allah Azzawajal. Donc il aura fait quoi à ce moment-là Dans le sens contraire. Donc ce qu'on a cité dans le ders mardi, ala an yakuna lillah. La chose qu'il a encouragé à, agir dans le fa'al, c'est qu'il remette la couve à Allah. Donc la personne qui fait le rappel, comme on l'avait dit hier, il fait le rappel avec la dillah. pour que le cœur s'accroche à Allah et pas au asbab. Car s'accroche au asbab, ça tombe dans le shirk. يقول إنما التيارة ما أمداك وردك على تعريف التيارة المنهي عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمدي له لما يريده ولو من الفعل فإن الفعل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملائمة للنفس فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من التيارة وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به رده عن حاجته فإن ذلك أيضا من التيارة Donc il a dit, le tireur c'est ce qui te fait continuer ou qui te repousse. Et ça, c'est le tireur qui est interdit. Car il a dit, le fait qui est mustahab dont on a parlé hier, est celui qui annonce une bonne nouvelle à la personne, qui rassure le cœur, mais son, son avancée, son entreprise est basée sur le tawakkul. Là, pour le kalem en lui-même, comme encore là. ويقول فأما فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من تيارة celui <clears throat> qui s'engage dans ce qu'il comptait faire pour un kalem qui l'aura entendu d'accord seulement en oubliant le tawakkul alors lui c'est dans le tiyara qui est interdit dans le même sens où il verrait une chose ou il entendrait une chose qui lui déplairait qu'il abandonnerait pour cette chose-là il en fait tiyara qui est interdit فهمتم طيب الفوائد تحريم التيرة إذا دفعت صاحبها أو منعته donc le tiara est interdit dans l'absolu si c'est ce tiara qui t'incite à agir ou qui t'empêche d'agir en lui-même ce ressenti que tu as, des signes que tu auras vu tu en auras fait directement une cause يقول مناسبة الحديث الباب le lien du hadith par rapport au chapitre حيث تدل الحديث على تحريم التيارة اذا دفعت صاحبها او منعته دونك سو حديث rapport التيارة indique l'interdiction de cela quand cela te pousse ou t'empêche d'agir en lui-même en lui-même مناسبة الحديث التوحيد rapport du hadith rapport au tawhid حيث انكر الحديث التيارة لأنها تعليق القلب بغير الله وذلك شركم donc le tiara ça amène à ce que ton cœur s'accroche à autre qu'Allah que ce soit dans le bien ou dans le mal que tu espères un bien que tu espères un mal cela ton cœur s'accroche à autre qu'Allah donc cela est du shirk ça dans le tafsir qu'on avait pris par rapport au raja مثلا ou le khashia le khawf tu as peur d'une chose ou tu espères d'une chose que seul Allah peut t'accorder d'accord vous voyez bien tout se rejoint en fait c'est vous, vous regardez en fait عموما عموما التوحيد مبني او الشرك بل مبني على تعلق الشيء القلب بغير الله في عدة أمور ça revient à ça que la base c'est que ton cœur s'accroche au cœur Allah soit dans les asbab soit dans l'espoir soit dans la peur dans plein de choses d'accord quand tu gauche contre Allah tu espères cette chose là quand tu invoques contre Allah tu espères cette chose là quand tu prends un porte-bonheur tu espères de lui quand il y a un porte, une porte-malheur qui porte malade après toi tu as peur de lui ainsi de suite tout cela ça amène à ce là au moment que ton cœur s'accroche au que Allah dans la peur, dans l'espoir, dans l'attente et dans plein de choses. Et après, c'est plein de branches qui viennent dans différents domaines. فهذا هو الحنيف المقبل على الله Celui qui se consacre à Allah et se détourne de ce qu'il y a de lui. هذا هو قلب التوحيد العبادة ذكرنا هو خوف ورجاء ومحبة خوف رجاء ومحبة peur, espoir et amour peur, espoir et amour. Tout cela pour qui Pour Allah. Si l'un des trois n'a autre qu'Allah, shirk. Et avec le c'est bien sûr. D'accord Car tu peux aimer autre que Allah. On parle de l'amour qui lui revient à lui. Tu peux espérer autre que Allah. On parle de l'espoir dans les choses que seul lui peut apporter. Tu peux avoir peur d'autre que Allah, mais dans les choses que seul Allah peut tu n'as pas le droit. Et les mouchikoun, hum les sont tombés là-dedans. Que ce soit avec euh, des hommes, avec des idéologies, avec des choses fictives qui ont été inventées, avec des, des arbres, avec des pierres, avec des morts, avec le soleil, avec la lune. Tout cela, ça revient à ça. D'accord Et toute chose pour qui tu tournes ces choses-là, ça s'appellera ilah. Comme on l'a dit, que tu acceptes ou pas, tu dis non, j'adore pas. Ce que tu fais là, c'est une ibadah. Que tu dises que c'est une divinité pour toi, que tu le reconnaisses ou pas, que tu l'admettes ou pas, pour Allah, tu auras fait de cette chose une, une, une, divinité. Que tu le veuilles ou non. On regarde pas ce que ta langue elle, veut accepter ou pas. On regarde, selon le jugement d'Allah, ce que tu as fait là, tu auras cette chose-là, divinité. Car on espère, dans ce bâble là qu'une divinité on n'a peur que d'une divinité. On n'aime qu'une divinité. Et cette divinité, la seule qui m'a dit cela, c'est qui C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le faire pour que lui, ah, la shirk. Ah, Quand tu fais du riya, c'est que tu cherches à obtenir l'amour d'autre que Allah. En faisant ce que Allah veut que tu fasses pour lui. Hein? tu attends de plaire aux gens, à la créature. Alors qu'à la base, cette plaisance, c'est Allah qui revient. C'est lui qui doit aimer ta, salat. C'est lui qui doit aimer euh, ton siyam. C'est lui qui doit aimer ce que tu fais. Maintenant, pas de mal à ce que tu espères que les gens apprécient. Mais dans quel but Pour le lier à Allah C'est-à-dire que ta dawa soit aimée. Dans quel but Pas qu'elle soit aimée en elle-même. Qu'elle soit aimée parce qu'elle est une cause qui amène au bien et que les gens, par cela, quand même, soient guidés vers Allah Donc quand on entend des gens qui font des éloges, il y a éloge, il y a éloge. Il y a éloge. atik anta wa hadha mazmum. il y a éloge du fait que ce que tu fais, c'est un bon sabab. Quand des gens te remercient, tu dis Alhamdulillah, grâce à ce que tu as fait, ta'ala, j'ai pu revenir, j'ai pu faire tauba, j'ai pu comprendre. Ça fait plaisir toujours d'entendre ça, tu vois. Mais c'est qui fait plaisir à la base, c'est que la personne soit revenue vers Allah et pas revienne vers toi, en toi-même. Sinon, là, tu tombes dans quoi T'appelles euh, toi-même. Koul dit, Sabili, adou ilallah. Wa Abu mushrikin. Dis, ceci est mon sentier. J'y appelle avec clairvoyance. D'accord Moi, c'est ceux qui me suivent. Et qu'Allah soit purifié, je ne sais pas du nombre des associateurs. D'accord Donc, il y a éloge, il y a éloge. Si une éloge, une chose qui est bonne, qui est un bien pour les gens, qui l'approche d'Allah, c'est normal. Et ça t'encourage à continuer. Si une pour toi, ce que tu fais, et que le fond te soit remis à toi, ainsi de suite, adala. Adala. Donc faire attention, comme on dit la dernière fois, souvent soumis, c'est là-dedans qui tombe, dans ce meuble-là. N'akhtar ma riya. Naam. Sallallahu yahfadana min dhalik. Tamam la huna. Alhamdulillah,